а йти доведеться з місяць, крім вихідних, розрахованих на буран та урагани. А скільки триватимуть вихідні, це відомо лише Богові. У таких випадках батько завжди казав Антуане, вирушаючи в дорогу на два дні, запасайся тютюном на тиждень. У нас лишилося 19 туш. На саму дорогу треба 10. Крім вихідних, Антарктида зневажає легковажних. Залишається дев'ять туш. Начебто й чимало. Але ми забули невеличку деталь. Ми не зможемо вести за собою всі запаси. У нас немає візелів і тягачів. Усе мають вести собаки. До того ж на нартах їхатиме тур. Києві дорогу до Галлібея мусимо пройти двічі. Спочатку треба проробити склади через кожних 20 миль, а вже потім рушати в дорогу всією компанією. До речі, про собак. Вони повноправні члени нашого товариства і мають законне право на частку тюленини. Тут рятує одне собаки істоти невибагливі, вміють цінувати тюленячі нутрощі та кістки. Може, якось розтягнемо до того Галлібея, але й тут судити не нам. Ньютон Брус розмовляв зі своїм другом патом, неймовірно викривляючи рот, і в матроса було таке враження, що дрібненький англієць. Кривиться неспроста, а ніби за багаторічною звичкою курити сигари, затиснувши їх щелепами в кутику губів. Від такого порівняння Булатові стало смішно, і щоб збутися цих нікому не потрібних думок, він пішов до каюти Тура. Біля хворого сидів лорд. Останнім часом ці двоє людей заприятелювали, хоча раніше лорд просто його уникав почуваючи себе винним за каліцтво. Африканець переповідав Турові якусь пригоду і тепер замовк. Шкіра на ноці щоці в нього вже заросла і стала зовсім чорна, але з неї лущилась біляста лупа, мов у хворого на сухий лишай чи екзему. Булат спитав, я вам перебив розмову? Лорд переказував мені свій сон. Африканець раптом ожвавився. Дурний сон, неначе я падаю в тріщину. Уявіть собі, містер матрос, це вже третю ніч бачу, де я сказав, що я кричу в вісні і не можу прокинутись. Булат кивнув, мимоволі відзначивши його звичку називати всіх ініціалами, а потім почав радитися з туром про майбутній маршрут. Хворий сховався за безбарвними віями. Хочете довести мені собі, що я цілком повноцінний? Не марнуйте зусиль. Булат витримав голки його червоних зіниць і похитав головою. Просто мені без вас дуже зле балун. Ми мусимо на всій трасі до Галлібея закласти запаси харчів, а я не знаю, куди нам краще йти навпрошки чи понад бар'єром. По довгій мовчанці Тур відповів у межах видимості від бар'єра. Чому? Щоб мати змогу стежити за океаном, але в міру можливості зрізувати гострі кути. Був вечір, і Бенедикта вже виведли на двір, та під вікнами було чути його басовите горлання. Пінгін напевно, перегукувався зі своїми родичами внизу, а може, закликав людей до справедливості, відчуваючи себе зовсім самотнім і забутим усіма людьми і родичами. У ПМ народилася інша ідея, втрутився до розмови лорд. Він пропонує спуститися на припай і йти низом. Чому? Пропозиція Пітера Макміллана не витримувала критики. Припайна крига мало торосиста і рівна, відповів лорд.